akachukua vyeo vyote viwili akawa yeye ni nabiyun na akawa yeye ni rasul sallallahu alayhi wa ali wasallam baada ya kuteremka aya hizi za kumthibitisha kwamba yeye ni nabii na ni rasul zilifuata aya mbalimbali na maisha yakaendelea na muda ukaendelea zikateremka aya za kumwambia awaonye watu awalinganie watu awaite watu katika uislamu waandhir ashirataka alaqrabin akawaonya ndugu zake wa karibu katika uislamu akawalingania kuingia katika dinullah akawalingania jambo la kumpwekesha Allah jalla jalaluh lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alifikia pia kuweza kuwaonya majini wale waliohudhuria katika hadhara yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam fanazalat ilayhi ahkama ziliteremka kwake yeye hukumu mbalimbali miongoni mwa hukumu imma za at-tahrim za kuharamishiwa baadhi ya mambo wa imma ala at-tahlil na imma hukumu za kuhalalishiwa baadhi ya mambo na hukumu hizo zikabeba hukumu mbalimbali na zile zilizobeba hukumu ya ujuban ya wajibu kama vile sala kama vile zaka kama vile haji na zinginezo kama vile jihad zikabeba ulazima wa muislamu zikabeba ulazima kwa mwanadamu na kuna zile hukumu ambazo ziliteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama istihbaban hukumu za mustahab za kupendeza za mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiteremshiwa hukumu na Allah tabaraka wa taala lakini pia zilipatikana hukumu za taharim za haramu kama vile kuharamishia watu shurbi khamrin unywaji wa pombe hukumu hii ikateremka shay'an fa shay'an wa tadrija ikateremka polepole mpaka pale ilipofikia kuharamishwa ibadallah lakini pia ziliteremka hukumu mbalimbali za kuharamishia watu kama vile hukumu za kuwasika watu usiku kama vile hukumu za kuwakataza watu kwenda kuyazuru makaburi lakini baadaye hukumu hizi zikawa ni mansukhun zikafutwa zikaletwa hukumu za tahlil hivyo hivyo hukumu ya tauhid watu walikuwa katika dhalmatu dhalma wenye giza totoro la shirku billah walikuwa wanaabudu vile ambavyo wamevitengeneza kwa mikono yao walikuwa wanatengeneza ima ilikuwa ni miti na ima ilikuwa ni mawe wanayachonga na kuyafanya ilahan yu'badu min dunillah wanayafanya ni muabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam fajaa ilaihim bi amrin kabir akawajia na jambo kubwa nalo ni jambo la tauhid wa huwa ifradu Allah tabaraka wa taala bil ibada watu wamwabudu Allah peke yake wasichanganye ibada ya Allah ya dua wasichanganye ibada ya nadhiri wasichanganye ibada istighatha wasichanganye ibada isti'ana na kiumbe chochote bali vyote hivyo wamwabudu na wampelekee Allah subhanahu wa ta'ala hadha amrun adhimun jambo hili lilikuwa ni jambo kubwa sana kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala jaziratul arab kisiwa cha waarabu kilichokuwa kimeletewa sampuli mbalimbali ya masanamu kutoka mataifa mbalimbali kama vile sanamu la hubal likaletwa katika miji ya kiarabu fasara ilahan yu'badu min dunillah kama hubal ni maabudun anaabudiwa kinyume na allah subhanahu wa taala annasu yatadarrauna ilayh watu wanajinyenyekeza kwa hubal watu wanapeleka maombi yao kwa hubal na ndio maana abu sufyan radhiallahu tabaraka wa taala anhu pale ambapo walipokuwa wamewashinda waislamu katika vita vya uhudi abu sufyan alisimama mbele baada ya kuangalia hadhara ya watu muhammadi amepotea katika macho akasema muhammadun qadiman muhammadi sallallahu alaihi wasallam amefariki abu sufiani kabla ya yasilimu akawaambia watu za mazile akawaambia ya maashara quraish enyi mkusanyiko wa quraish ulu hubal ulu hubal nyanyueni sanamu la hubal nyanyueni mungu wa hubal huu ndio wakati wa yeye kutamba kuonesha ufalme na nguvu zake kana yaabuduna walikuwa naabudu sanamu la hubal lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha madar hakuacha nyumba hakuacha mji hakuacha masoko masoko ya ukal alisimama sallallahu alaihi wasallam kuwakumbusha watu juu ya hili jambo adhim jambo la tauhid jambo la kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kwamba makuraishi walikuwa wanayajua malengo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawakataza wayaache masanamu yao 360 yaliyomo ndani ya Kaaba yaliyomo ndani ya Kaaba na yaliyozunguruka ndani ya Kaaba na yale yaliyopo katika vijiji vyao na maeneo yao waliyajua malengo ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia aj'ala al-alihatan ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab anataka hii miungu yote waabudu wote masanamu yote haya tuvunje nguvu zilizomo ndani ya masanamu haya tuzipeleke kwa Mola mmoja peke yake tunajua mbinu yake huyu Muhammadin tunajua malengo yake huyu ibnu Abdillah inna hadha la shay'un ujab hili ni jambo lenye kusajabisha kulikweli tutampataje mola wa, mvua tutampataje mola wa kuwajua tutampataje mola wa visasi tutampataje mola wa masao tutampataje mola wa kadha wa kaita wa kait ajala lalihata ilahan wahida in hadha la sheiun ujab mtume salllahu alehi wasallam aliwaletea hili jambo na akawaonyesha mbadali wa shirki ni ibadatullahi wahda ni kumwabudu Allah peke yake si mizimu sio masanamu sio chochote katika viumbe anayestahiki ni kuabudiwa Allah peke yake sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza watu katika hilo ibada ibadallah mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili alidumu nalo huku hukumu mbalimbali zikiendelea mpaka alipotolewa katika mji wake aliozaliwa mji wa makkah al-mukarrama akapelekwa katika mji wa madina yathrib mji ambao ulisababisha kupata nasran muazzara nasran aziza ushindi uliokuwa mkubwa mji ambao ulijawa na baraka mji ulijawa na kheri kabuli ya uislamu ilipatikana katika mji wa madina watu wa madina walichukua bai'a bai'at viapo mbalimbali vya kuwa tayari kuitetea dini ya Kiislamu kupitia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fabadhalu wakatoa annafis vitu vyenye thamani mbalimbali bali walifikia baadhi yao wakazitoa nafsi zao bali walifikia baadhi yao wakatoa mali na walifikia baadhi yao wakawatoa wale ambao wanawapenda kwenye nafsi zao liajili dini llah kwa ajili ya dini hii ya Allah subhana watu wa Madina walimpokea mtume sallallahu alaihi wasallam na walimpokea yeye na Abu Bakari Siddiq na waliwapokea wageni walioingia katika mji wa Madina walifikia kiasi cha kwamba namna udugu ulivyokuwa baina yao namna mapenzi yalivyokuwa baina yao kana kwamba wamekuwa ni jasadun wahid kana kwamba ni kiwiliwili kimoja walibadilisha taswira ya Uislamu kutoka katika nadharia ikaja katika uhalisia waliokuwa wakifundishwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam waliyasikia na wakayajasa katika vifua vyao wakaishi nayo kwenye maisha yao ya kila siku anakuja Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu attajiru lkabir anahamia katika mji wa madina abdurahmani bin auf anaambiwa tuambie ni kiasi gani cha mali unataka tukupe ili ukafanye biashara kuna mali hii na hii na hii chagua katika hizi mali unataka mali gani abdurahmani bin auf anawaambia nijulisheni soko liko wapi mimi mwenyewe nina uwezo wa kujitafutia anafikia kiwango mwingine anasema mimi nina wake idadi yao kadha nyinyi ndugu zetu mliotoka maka mmeacha baadhi yenu wake zenu mmeviacha vipenzi vyenu mmoja katika hawa wake zangu mchague ninakupa kanu hakadha ibadallah walifikia hivyo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala da'watu nabii ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukaleta natija hii ukaleta mazao haya fasaru yabuduna Allah wahda wakabakia watu wanamwabudu Allah peke yake na ahkam zile nzito nzito kama vile hukumu ya jihad ikawateremkia walikuwa hawajui namna ambavyo anaweza akapambana kwa kuitetea dini yake walikuwa wanajua mtu anaweza akafa kwa kutetea kabila kwa kutetea, kwa kutetea kaumia yake kwa kutetea mali yake sasa mfumo umekuja mpya leo hii haufi kwa sababu ya kumtetea baba yako mama yako ndugu yako unakufa kwa kuitetea dini yako dini ya uislamu ambayo umeletewa uislamu ambayo umeikubali kwenye moyo wako jambo hili lilikuwa shaqun alaihim na ndio maana lau utaiangalia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utawaona masahaba kwenye vita vya badri wao walitoka kwa lengo la kwenda kuhuzuia msafara wa Abu Sufyan ilipokuja amri ya kubadilisha maamuzi hayo historia inaonyesha ya kwamba masahaba walijiona ni wadogo na bado lakini kwa kuwa ni amru Allah idha qada Allahu amran Allah anapolihukumu jambo basi hakuna khiari kwa muumini yoyote waislamu waliingia hali ya kuwa ni wadau ni wachache na waliingia hali ya kuwa hawana silaha na waliingia nyafsi zao wamezibadilisha kutoka katika kuvamia kuingia katika mapambano ibadallah hukumu hizi ziliendelea na aya mbalimbali za jihad ziliteremka aya mbalimbali za hukumu za haji sheria mbalimbali zilizoteremkia waislamu wakaenda wanabadilika kidogo kidogo mpaka wakafikia rijalun tusharu ilaihim bilbanan wakafikia kwamba ni watu ambao mataifa ya kidunia leo hii yanaashiria kwa vidole bali baadhi ya masahaba walikuwa wanasema kabla ya kusilimu kwao hatujawahi kuwaona viumbe wanampenda kiumbe kiongozi wao kama habati ashabi muhammadin muhammada kama vile mapenzi masahaba wanavyompenda muhammadin sallallahu alaihi wasallam jambo lilikuwa la mabadiliko ya hali ya juu sana walibadilika mfumo wa hii dunia mpaka leo hii miaka hii karne hizi tulizonazo watafiti wakubwa wa kimagharibi wanathibitisha kwenye hii ardhi hapajawahi kupatikana viumbe wa kusajabisha ka ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahu tabarak wa taala a'lam الحمد لله على إحسانه والشكر له على wa وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله imekuja athar ya Abdullah ibn Abbas na ya Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhuma wa rahimahullah inayosema Abdullah ibn Abbas anasema kana akhiru ma nazala ala nabiyina au ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam min alquran ilikuwa ya mwisho iliyoteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aya ndani ya Qur'an ni kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah aliposema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun wattaqu yawman iogopeni siku turjauna fihi ila Allah mtarejeshwa ndani yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imekichuma ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wanadamu hawatokuwa ni wenye kudhulumiwa Abdullah ibn Abbas anasema hii ndiyo aya ya mwisho kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam وقد اختلف العلماء na wanawachuoni wametofautiana منهم kuna wale wanaosema aya ya mwisho kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya tu riba aya iliyokuja kuharamisha riba na wengine wakasema aya ya mwisho kuteremka kwa mtume ni aya inayosema alyawma akmaltu lakum dinakum na wengine wakasema aya ya mwisho kuteremka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni ayatul dain aya ndefu ndani ya Qur'an inayoitwa aya ya kuzungumzia deni وصحيح والعلم inda الله na kauli iliyokuwa sahihi na elimu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala walioipa nguvu kauli wengi katika wanawachuoni ni aya hii niliyoisoma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun ilipoteremka aya hii zilifuata siku tisa baada ya aya hii kumalizika kuteremka zilizofuatia siku tisa mata nabiyukum sallallahu alaihi wasallam alikufa mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii ni katika aya iliyoteremka mtume akiwa Madina inayosema iogopeni siku ambayo siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Mola wenu kisha kila nafsi italipwa kile ambacho imekitenda na siku hiyo hakuna nafsi itakayodhulumiwa chochote mnaifahamu hii siku ibadallah mata yabda'u siku hii mnajua inaanza wakati gani muda gani pale ambapo wamekaa ndugu zako kuliani na kushoto waliokaa mbele ya kichwa chako na waliopo mbele ya miguu yako aliyekaa upande wako wa kulia ni haninu ni kipenzi chako imma ni baba na imma ni mama na imma ni mke au mwanao na waliokaa pembezoni kwingine imma ni ndugu zako wa damu moja au ni marafiki zako au ni jamaa zako au ni wapambe wako wanakutazama kwa macho ya huruma hawaamini kwamba huyu ndio mpambanaji aliyekuwa kwenye hii dunia leo hii anakuwa hivi macho yao hayaamini kwani ndio huyu ambaye kunna ma'ahu fil hafalat tulikuwa naye kwenye hafla mbalimbali na sherehe mbalimbali je huyu ndiye ambaye kunna ma'ahu fi andiyat tulikuwa pamoja naye kwenye viringe mbalimbali je huyu ndiye ambaye kunna ma'ahu fil mata'imi wal mashrubat ndiye tulikuwa naye katika majidika hao mbalimbali na kefu mbalimbali za vinywaji ndio huyu nafsi zao haziamini aliyekuwa akitoa sauti mbele za watu aliyekuwa na uwezo wa kumfokea mke wake kumfokea mwanaye kuwafokea ndugu zake na kuwaambia kwa lugha za matamshi mbalimbali imma za furaha imma sautani leo hii hadha alabd asbaha dhaifan dhalilan muhawwala amekuwa ni kiumbe dhaifu tena aliyonyongeshwa kikwelikweli hawezi kutamka hata neno moja hawezi kulitoa neno hata moja hawezi kutoa wala uwasia kwa mtoto wake aliyomgharamikia kwa mali na hali alikuwa halali mpaka ale nafsi yake haitulizani mpaka mwanaye avae vizuri leo huyu mwamba huyu bwana huyu jamaa hawezi kutamka neno lolote mbele ya watu wote hawa familia inatamani kusikia kauli yake familia inatamani kusikia wasia wake familia inatamani walau ipate mwongozo wa maisha yao lakini wana hawezi tena hii ndiyo siku inapoanzia hapa وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نمتزام لكن هموز كتيب نتلت أمبيولنس نتمبلك هسبتال نززجوا نيني لكن لا يسمن ولا يغني من جوع roho imefikia kwenye hulqum kwenye koromeo hapa ndipo tunapoambiwa siku hii inaanza hapa idha mata al-insan qamat qiyamatuhu sughra mwanadamu akifariki ndicho kiyama chake kidogo kinaanza kusimama safari yake ya kuelekea kwa mula wake inaelekea sasa يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان ewe mwanadamu mwanaume mwanamke mwenye keo asiyekuwa na keo mwanafunzi na kwa mwanafunzi mwalimu na asiyekuwa mwalimu ya ayuha linsan innaka kadihun ila rabbik wewe ni mwenye kutoa juhudi kwelikweli ni mwenye kupambana kujielekeza kwa Mola wako kwenda kwa Mola wako wewe ni mwenye kwenda kwa Mola wako famulaqi utakutana naye shi'ta am abaita ya ayuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi Allah kaanza kutoa mifano ya watu kutana na yeye na namna watakavyokuwa فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا تمفك مبيل يا ملويت كنا كون دي كتير تسيسي وتبيو كتاب جاو ni pongezi njema kwa wao walikuwa duniani kwenye sehemu ya mapito hao watapewa kitabu chao mkono wa kulia fasaufa yuhasabu hisaban yasira hawa watahesabiwa hesabu nyepesi sana na baada ya kupewa kitabu chao mkono wa kuume fayanqalibu ila ahlihi mtu huyu atawageukia familia yake ataangalia jamaa zake atawaangalia ndugu zake ataviangalia vipenzi vyake wayanqalibu ila ahlihi masurura akiwa ni mwenye furaha kweli kweli furaha imefikia kikomo cha juu mno kiwango cha hali ya juu sana anawaonyesha namna gani alivyokuwa mwerevu kwenye hii dunia namna gani alikuja kupanda mbegu zitakazomnufaisha kesho akhera namna gani alivyokuwa mjanja namna gani alivyokuwa na uoni wa mbele wayanqalibu ila ahlihi masurura wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri na ama yule atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake malaika wanamkabidhi sasa umeshakutana na Mola wako atakapopewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto tena nyuma ya mgongo waraa dhahri fasawfa yad'u thubura hatoweza kutamani kitu chochote hatoweza kuwa na hamu ya kitu chochote illa shay'un wahida isipokuwa kitu kimoja tu abdallah atatamani nini thubura aangamie afe tena aondoke umauti umkute lakini asishuhudie hiki kwa sababu siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataikurubisha janna ataikurubisha jahannam ataileta karibu jahannam jua litasogezwa karibu tubaddalu al-ardh ardhi itabadilika haitakuwa hii Abdullah ndipo mwanadamu ambapo hivyo kwa sababu anachokiona haamini kwa macho yake haamini kwamba ni kweli hii ipo katika huu ulimwengu ataona njia nyepesi kabisa ni kuomba kuangamia na atamwambia mola wake na kuomba nirejeshe duniani la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla ewe mola wangu natamani unirejeshe duniani huenda nikatenda walau tendo moja tu jema Allah anamwambia kalla kalla hilo jambo halitowezekana tena aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa ndiyo aya ya mwisho kuteremka anamwambia mtume wake wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sisi hapa tulipo tuna watu wa miaka kumi na kitu miaka ishirini miaka thalathini miaka arobaini na miaka hamsini na amaru ummati umri wa umma wangu mimi muhammad ma baina sitini ila sabiin wa qalilu man yujawizu dhalik ni kuanzia sitini mpaka sabini na ni wachache wenye kuvuka miaka hii anta sairun ila rabbik wewe unaelekea kwa Mola wako uwe unakumbuka haukumbuki umeghafilika umesahau umejisahaulisha wewe ni mwenye kuelekea kwa Mola wako wewe ni mwenye kuelekea kwa Mola wako nisikilize ninachokisema baada ya haya maneno يقول مولى جل جلاله anasema Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الناس اتقوا ربكم enyi watu muogopeni mola wenu wakhshau yauman na muiogope siku la yajzi walidun an waladihi shaia siku ambayo mzazi hatoweza kumsaidia wala kumnufaisha mtoto wake kitu chochote wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a wala mtoto hatakuwa na uwezo wa kumnufaisha mzazi wake kwa kitu chochote inna wa'da Allahi haq ahadi ya kukutana na Mola wenu ni ya kweli fala taghurrannakum alhayatud dunya yasikuhadaeni maisha matamu ya dunia wala yaghurrannakum billahi algharur asikuhadaeni kwenye hii dunia algharur shaitan wewe si baba wewe si mtoto wewe si msimamizi wewe ni kadha una watu na kuangalia nyuma kuna familia imekushika koo inakufanya uwe mbio si una watu wanaokufanya uwe ni mtu mwenye shughuli mbalimbali si kuna watu ambao wanaokufanya wewe uwe hivi na vile na vile uwe ni mtu wa miradi na vinginevyo si ndio hao watoto wako wake zako mke wako yauma yafirru almar'u min akhihi siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake wa baba wa mama au upande mmoja kati ya hizo mbili alikuwa ndio msiri wako mali zako alikuwa ndio msiri wa ndoa yako yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi mama furaha ya wengi mama kimbilio la watoto wa kiume mama mshauri mkubwa wa aliyefiwa na baba yake mama kipenzi chako mama yako kwa uzito wa siku hii yauma يوم min المرء wa ummihi wa وأبيه aliyekufundisha biashara aliyekufundisha kazi aliyekuonyesha marafiki wema baba yako baba yako baba yako mapenzi yamegeuka kuwa ni uadui uhusiano umegeuka kuwa ni chuki umoja uliokuwepo zamani umekuwa ni mtengano mpaka mama anamkimbia mwanaye mtoto kumkimbia mama hiyo hali si hali ya kutarajiwa inna as saati shay'un adhim ndugu zangu mola wetu anatuambia wattaqu yawman tumekuwa ni wenye kughafilika kwa kiasi kikubwa sana fi kulli yawmin lana mayitun nushayyi'uhu kila siku tuna watu tunawasindikiza makaburini tunawaona lakini tumeghafirika kwa kiasi kikubwa sana mola wetu anatuambia iogopeni hiyo siku mzazi hatokuwa na manufaa yote kwa mtoto mtoto wako unayempenda hatokusaidia chochote wala yeye hatokusaidia chochote hakuna kitakachoweza kukusaidia miongoni mwa aya alizoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya hii na ndiyo aya ya mwisho ya uhai wake baada ya hii aya siku tisa zilizofuatia mtume aliondoka duniani sallallahu alaihi wasallam iangalieni aya hii namna ilivyokuwa nzito wattaqu yawman iogopeni siku ambayo turjauna fihi ila Allah mtarejeshwa kwa Mola wenu ndani ya siku hii sote sisi tutarudi kwa Mola wetu furada kila mmoja mpekee yani wewe hauna mtu utakayembeba kwenye kichwa chako wala taziru wasiratan wisra ukhra hataweza kubeba mtu msigo mwingine likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni kila mtu ana jambo litakalomshughulisha dunia hii ni mamar tupo sehemu ya kupita ibada Allah tupo kwenye kivuli cha muda majani yatakauka mti utakuwa hauna kivuli haya ni maji yanayowekwa tu kwa muda kwenye ndoo yatafikia mahali yataisha uskuru rabbakum mkumbukeni mola wenu isipigeni nafsi zenu tupambane na nafsi zetu ibada allah wanaokufa leo hii hawafi kwa matarajio mnayojua nyinyi hawaumwi lakini ajali ndogo tu mtu anafariki wewe mpaka lini utakuwa ni mwenye kusinzia na kulala uliyeghafirika upo katika usingizi mtotoro yanayosema kila siku yanaingia katika masikio haya yanatokea sikio hili laqad asma'ta law nadaita hayy walakin la hayata liman tunadi ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي moto ukiupuliza unatoa wekundu moto ule ukiupuliza utauona mkaa unakuletea rangi nyekundu walakin anta tanfukhu fi ramadi tumomba allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tunayosema yaweze kuamsha hisia zetu tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale watu ambao wanasikia maneno na kuyafanyia kazi tumuomba Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi almuthla an yaghfir lana dhunubana allahumma ighfir lana dhunubana اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين